la feticio de la internazietzo en la educa campo. En Brasilo comencigis en 2011 programo de studenta interchangio nomita Scienzo sen landlimoi, est celo estis igi brasilain studentoin studi en fremdlingvai universitatoi porque ili acquiru plia conoin. Ecte tiam, circa cent mil brasilanoi ricevis stipendioin pur studi exterlande. Septec procentoi elili estis licentii jantae studentoi. La ex-ministro pri educado defendis tion programon cae assertis che in la unua faso pli ol septec tri mil studentoi studis in du mil naucent dec du universitatoi en quinde quar landoi, cae che el dectri mil studentoi, cui passigis unu jaron exterlande, cae poste du tec procentoi daurigis sian studoin pur magistrigi au doctorigi. En la caso de studentoi cui restis in Brasilo, la procentajo estas nur quinn sed en 2016 la nova registaro annoncis la finon de granda parto de tio programo, pro la jenai chialoi. Unue, la programo estas tre multe costa. Exemple, en 2015, scienzo sen limoi costis circa 1 miliardon da eroi. Cio estas la sama quanto el spesita por la lerneia luncio de tritec nau milionoi da lerneianoi. Ciu partoprenanto costas multe pli ol studentoi, je ciu ein nivelo in Brasilo. Due, studi exterlande estas riciga travivajo por la stipendiuloi, sed tiu travivajo ne resultigis valoran profiton por la lando. Principe, char plei multae studentoi ne havis suffici da lingvae conoi por veri studi in la electita lando. Comprene la lezioin, discuti ca scribi pri ili cotopo. Tiu lasta facto igas min paroli pri la alia flanco de la internaziigo in la campo de educado. Char estas du flancoi. La landoi, kiui senda studentoin, cae la landoi, kiovi ricevas fremdlandain studentoin. Uno el tiovi landoi estas Germanio. In la germana giornalo di Zeit mi legis nun la jenon in articolo titulita La feticcio de la internazietzo. La germanae universitatoi volas igi pli cae pli internaziai, cae pro tio ricevi multain alilandain studentoin. In 2016 340 mil tiae exterlandanoi el pli ol 60 landoi studis in Germanio. Tio estas 12,3% el tioi studentoi. One fieras pri tio. Tamen, multae professoroi cae respondetsuloi plendas pri la afero, char granda quanto da exalandae studentoi nesci povas suffice bone la germanan. Quelcae professoroi ec pensas che estus pli bone se la lectioi estus donata in la angla, sed il assertas che la studentoi ec ne regas suffice bone tion lingvon. Sed cial cae ciel tiui exalandanoi estis acceptitai in la universitatoi principe nur tiui estas acceptatai, kiui succese trapases la zo unu nivelon de la coero exameno. Coero signifas comuna Europa referens cadro, por lingvoi. Tamen, ia maniere multae successas ricevi la concernan diplomon sen facte esti trapassintai la zo unu nivelon. In quelcae casoi la lingvae institutoi dones la diplomon a lernantoi ciui ne meritis gin. In aliae casoi lernantoi ciui ne successis ricevi gin in unu instituto sercis alian instituton ciu estu malpli rigora cae ili ricevis gin tie. Sed estas alia problemo. Ec quiam studentoi quo merite ricevis la zo uno diplomon vivas in Germanio la lingua nivelo de multai elili malpli bonigias quil eblas uno en la universitato generale ne existas multai ocasoi por comunicigi ver shine ciui estas tro occupitai due plei multai germanae studentoi ne interesigas pri comunicigi cun fremdlandanoi. Ancao estis menciitai du pliae problemoi. Multae exterlandae studentoi ne conas suffice bone la fac lingvon de la electita facu, nec la germanan instru cae lern culturon. Tiu estas dat specifaen ag manieroin de germanae professoroi cae studentoi precipe tion quion oni postulas de la studentoi. Pro tio, quelcae professoroi pensas che ec se oni offertus plida lingvae cursoi, la problemo ne estus solvita.